Eta gure asteleneko itzordua bi astero geopolitika gurekin David Lan egunon. Egunon, uh, Arantxa. Eta gaur uh, apilaren, apililaren bedalatzean Israelen ilaganen dilen hauteskundeak haipatu uh, nahi dituzke. Uh, Zaten eta berriz Netanyahu galaile atelatzen xaiatuko da. Mm -hmm. Orduan berriz autatua izaiteko aukerak ote ditu. Ba, baditu trapuzikinak, uh, eh, korruptio xalaketa nahiko xerioak demagun. Eta gainela, general batzuek eh, sortutako alderdi bat, igokada handi bat izaten ari da. Orduan, uh, Netanyahu, kampaina diplomazialen gaietala ilamaten saiatu da, gai horietan esperientzia handiagoa baitu. Eta nola? Ba, lagunekin eh, publikoki agertuz, eta bere lagunak dira Brasileko Bolsonaro, mhm. eta bereziki Trump eta bere tenentea eh, Mike Pompeo. Azken dori gainera Israelela joan zen du lagutsi besoak eh, opaliz beteak. Abai, ah, ze oparimota? Ba, da Grecialekin eta Txiprelekin, Israel eta Europaren arteko pipeline proiektu bati sustengoa, baina bereziki, Jaz, eh, estatu batuetako enbasada Jeruzalemen uh, lekutzearekin egindago pari, oraindik ederago bat. Aha, zainote. Eta hau da, Israelen xubilanotasuna ezagupena, barkatu, eh, golaneko goizelaian. Hau, Israelek uh, mila bederazioen ilogoita zazpitik ilegalki okupatzen duen uh, Siriako lugalde bat. Mm, Netanya urentzat, lorpen diplomatiko polit bat, ez? Bai, eta bere ustez, uh, bere trapu zikin guzti horiek antzteko modukoa. Mm. E, Washingtonera joan zen, eh, zeremonia handi baten bidez ofizialki ilagarri behar baitzen eh, Trumpekin, e, martxuaren uh, ogoita bostean. Baina, uh, besta uh, geizki pasa zen. Txendako. Bagoizean bertan, helmen luzeko misil bat, gazatik bidalia izan baitzen, Tel Aviv ondoko eriska batetara. Orduan Netanyahok ospakizunak bertan bera utzi behar izan zituen, eta Israela, Israelera sartu zen. E, golanekin e, izan dako lorpen diplomatikoa azkenean ez da hantzu zabaldu. Eta zer, e, erran dute beraz bera orka orkesten diren politikoak? Ba, asko kritikatua izan da, e, bera baino are eskuinagoak diren alderdien gandik, eta baita bere alderdi ikideetan ere e, eh, utzikeria leporatzen diote, ez baitu uh, ofentsibarrik eh, abiatzen uh, gazaren aurka. Eta zer gatik ez duiten? iraganean egin izan ditu horaz hori gabe, eh? Ba, hori da, bai, sior, maina operazio militar bat uh, bizi humano eta gainera dilu mailan ere bai, galestia izateaz gain, uh, ez da argi ongi atelako denik. gazako talde armatu guztiak suntsitzea lortu gabe nazioarteko presoaren gatik ofensiba galitzea bertua balitz, E, beretzat e, porrot bat izango litzateke. Hmm. Aldiz, amazek e, misil bat bidali badu, aurre egina idolako da? Hala eh, da, zenta Tel Aviven aurka helmen luzeko misil bat bidaltzea, ez da edo zein uh, roketa bat egualdeko eriska txiki bat etara bidaltzea bezala. Baina, uh, Hamasek bere ala egoera lasetu nahi izan du, eh, barkamenak eskatuz eta uh, eh, erru tekniko bat izanen izan zela eganez. Eta netaniauk, barkamen horiek onartu ditu? Bai, eh, eta berdin uh, gertatu zen gainela joan den uh, urrian. Uh, galai hartan gazatik misil bat bidali zuten, eta galai horretan uh, Hamasek errantzuen uh, misila joan zela uh, tximista baten gatik. Mhm. Bo, ez du biziki sinesgarria emaiten. Ez, noski, baina ramasen mm, baitan egeran e, zertiketak daude, adar militara eta adar politikoaren e, artean. Eta orduan ikusten dugu izan dadila Gazan edo Israelen, egoera inoz baino ez egon da, eta edo zer gauza gertatu daiteke hauteskundeak kaitzin e, gelditzen diren e, egunetan. Mm, hori da. Bon, luze eta fite azkenan, eh, torriko direla apirelaren bederatzean izango baitira hauteskunde ba, horiek. Ba, ba esker, David Lan, izan ontsa. Ba, ez huere, adio.